diamantoi plei multe brilas sur grisa fono. La satira sovetia romano dec du seggioi. Al crocitai al citiu son articolo trovigas la ligiloi alla libere el suteblai classicai romanoi de Ilia Ilf ca Evgenii Petrov dec du seggioi cae al dia da ora bovido, el russigitai de la israela esperantisto Alex Kerbel. Tiui verve traducitai mal satirai romanoi estas tre giuindai, malgrau che la traducisto usas la ne fundamenta in prefixon pe por indici completan plenumon de ago, cae preposition na por indici accusativon de ne esperantigitai vortoi, ciui mia opinie tutte ne necessas cae iom genas la legadon. Ion simpligante, oni povas dividi la satiran literaturon de la sovietia periodo en russuio en tri partoi la unua parto estas la oficiala satiro, quiu celis moci la malmulta in miscutimoin cae malhelpoin e la istintezzo, quiui malfruigis la desiratan comunisman estonton. La duan parton constituis la satiro contra la sovietia regimo, inter la representantoi de tiu genro trovigas la satirai libroi de Mikhail Bulgakov, Hunda coro cae fatalai ovoi. Dum la vertistoi de oficiala satiro atingis estimon cae honoron, la libroi el tiu ci dua genro estis severe malpermesitai cae suffice ofte iliai autoroi encarcerigitai au et mortigitai. Tamen estis ancora tria genro de satiro, libroi qui explicite ne provis defii la sovietian idealismon, cae et estis algilo ialai, sed cache esprimis critica in vid punto in giuste tia estis la romano de ilf kai petro dec du seggio ene de la russa culturo oni consideras ti un ci romano classica kai fundamenta verco Sam kiel gia da ora bovido Gi acquiris multe nombrain eldonoin cae filmain adaptoin, cae en Russuio cae exterlande. Uno e la plei conatai estas tiu de la usona regisoro Mel Brooks el la iaro 1970. La romano Dec du Segioi racontas pri ciassado de tresoro er suo de 1927, du matveevich vorobianinov russa ex nobelo trafinte la revoluzia malfavoron, vivas exilita en provincia urbeto qui el grisa sovetia funziulo sed tutte ne attendite la maliuna bo patrino de Ippolit Matveevich ce morto soilo malcaxa salli che sia tempe si cascis la grand valora in familia in diamanto in en la remburajo de uno el dec du manjo chambra i seggioi el sia malnova heimo sed nun la dec du segioi estas dis tra la tuta russuio. Tiel Ipolit Matveevich frenese comenzas tre mal facilan serciadon, helpita de Ostap Bender, rusa fripono, quiu u facte farigas la vera eroe de la romano Tamen existas ancau alia concuranto, patro Fiodor Vostricon, quiu dum la pec confesso de la maliuna religia damo exciis pri la secreto, cae firm decide, cia coste, intensas al si al proprigi la tresoron la protagonistoi travivas sen nombra in avventuroin, amuse prescribita in laula plei bona genro de pri pona romano. Tiel la i presentas alla leganto vastan panoramon de homai tipoi en la tiama russuio la personetzo de la cefa protagonisto, Ostap Bender, tre elstaras en la sovietia literatura panoramo, ca tra la roluloi de la romano. Bender, ciu lau celcai aludoi tie citie tra la romano, per shine estas ex malliberulo post condamno pro fraudo representas socian criplulum de la socialisma realismo. Li tutte ne intensas partopreni en la costruado de nova socio, sed samtempe ne estas plene negativa erou. Lia granda persona charmo facile conqueras cai la coron de virinoi, cae tiun de la legantoi. Ien ci sube la ligiloi alla du libere sciuteblai esperantigitai romanoi.